Yay, e my Tweety Catchu FX gumagana. Para sa sino man nagtataka tungkol sa Tweety Catchu FX, ito e ay isang add-on para sa Tweety Catchu Lens na lumilika ng mga epekto para sa iyong mga video. Ang epekto na ginagamit ko ay glass, nagbibigay ito sa iyong modelo ng malasalamin na hitsura. Kung mayroon ka man naman mga katanungan kung paano i-set up ang Tweety Catchu FX, huwag matatabiling mag-message sa akin. MWSS isa pang bagay itong camera motion na hindi bawalan-walan para sa orihinan. Trailer Part 4 Ito ay para sa kamundo ayon Minecraft ho. Oh.